Նախորbanությունների մասին համառոտ Հանրապետության նախագահը մասնակցել է դատախազության 2018 թվականի գործնեայության արդյունքների ամփոփման կոլեգիայի նիստին։ Միքայել Վիրաբյանը նշանակվել է հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահ։ ԵԱՀԿ-ն դիտարկում է անցկացնելու Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում։ Չպարզված հանգամանքներում Հայաստանի զինված ուժերի պայմանագրային զինծառայող է մահացել։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարն այսօր հրավիրել է զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Հարկային օրենսդրության մեջ կատարված փոփոխությունները ներկայացվել են հարկ վճարողներին։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Նախագահ Բակոսյանն այսօր մասնակցել է Հանրապետության դատախազության 2018 թվականի գործունեության արդյունքների ամփոփման կոլեգիայի նիստին։ Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության հաղորդմամբ Բակոսյանը ամփոփելով 2018 թվականին Հանրապետության գլխավոր դատախազության կողմից կատարված աշխատանքը, այն ընդհանուր առմամբ գնահատել է բավարար։ Հանրապետության ղեկավարն ընդգծել է, որ գերատեսչության առջև դրված են կարևոր ու պատասխանատու խնդիրներ, եւ համակարգի աշխատանքից է նաեւ կախված մեր երկրի բնականոն կենսագործնեության ապահովումը, պետության, հասարակության ու քաղաքացիների շահերի պաշտպանությունը, օրինականության պահպանումը, հանցավորության դեմ անզիջում պայքարի իրականացումը։ Այդ գործառույթներն արդյունավետորեն իրականացնելու համար պահանջվում է արհեստավարության բարձր մակարդակ, պատասխանատվություն, սկզբունքայնություն եւ նվիրվածություն։ Դատախազությունում կա համապատասխան ներուժ, այդ ամենը անհրաժեշտ մակարդակով իրականացնելու համար, իր ելույթում նշել է նախագահը։ Հանրապետության նախագահը ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Միքայել Վիրաբյանը նշանակվել է Արցախի հանրապետության հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահ մինչև 2022 թվականի հուլիսի 12-ը պաշտոնավարման ժամկետով ազատվելով Արցախի հանրապետության հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնից։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է նախագահի աշտակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Արցախի իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն փետրվարի 13-ին ՀԱԿ առաքելությունը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղից դեպի Արևելք ընկած հատվածում։ Արցախի իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ՀՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Հայաստանի զինված ուժերի զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում 3 հրազենային վիրավորումից մահացել է պայմանագրային զինծառայող Մեսրոպ Ռուբիկի Գրիգորյանը։ Միջադեպի հանգամանքները պարզվում են։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամլոք քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։ 34-ամյա պայմանագրային զինծառայողի սպանության գործով կասկածյալ կա։ Այս մասին հայտնել են Հայաստանի քնչական կոմիտեից։ Նախնական տեղեկություններով պարտադիր ժամկետային զինծառայող Շարքային ԱԿ-ն ավակ լեյտենանտ Մեսրոպ Ռուբիկի Գրիգորյանին ապօրինաբար կյանքից զրկելու դիտավորությամբ իրեն ամրակցված գնդացրից գրակահերթ արձակել վերջինիս ուղությամբ, որի հետևանքով ստացած մարմնական վնասվածներից Մեսրոպ Գրիգորյանը մահացել է։ Առաջիկա օրերին քաղաքական կոնսուլտացիաներ կսկսեմ 2020 թվականին հանրապետությունում կայանալիք նախագահական ընտրություններին որպես նախագահի տեխնացու առաջադրվելու նպատակով։ Այս մասին հայտարարել է Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյանը։ Առաջիկա օրերին պատրաստվում եմ հանդիպումներ սկսել խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի, հասարակական գազམ་ակերպությունների, ակտիվ անհատների հետ ինչպես նաև այցելել համայնքներ եւ հանդիպել մեր քաղաքացիների հետ, նրանց հետ քննարկելու 2020 թվականին հանրապետությունում կայանալիք նախագահական ընտրություններին որպես նախագահի տեխնացու իմ առաջադրվելու նպատակահարմարությունը։ Ես արդեն հայտարարել եմ, որ առաջադրվելու դեպքում պետք է ունենամ ժողովրդի լայն հավանությունը, ուստի տրամաբանական եմ համարում նախ եւ առաջ հանրային այսօրինակ քննարկումների ծավալումը, ասել է Վիտալի Բալասանյանը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի խոսքով մասնակցելով 2012 թվականին նախագահական, ապա եւ 2015 թվականին խորհրդարանական ընտրություններին, ինքը ներկայացրել է երկրի առաջ ծառացած սոցիալ-տնտեսական եւ անվտանգությանը վերաբերող բազմաթիվ ծրագրեր, որոնց մի մասն այսօր էլ կենսական ու հրատապ են։ Հանրային քննարկումների ընթացքում կներկայացնեմ ինչպես այդ, այնպես էլ նոր ծրագրեր ու գաղափարներ։ Ժողովրդի կողմից կլինի լայն հավանություն եւ աջակցություն, ուրեմն անկասկած կառաջադրվեմ ու կմասնակցեմ նախագահական մրցապայքարին, նշել է Վիտալի Բալասանյանը։ Հարկային օրենսդրության մեջ կատարված փոփոխությունների իրազեկման նպատակով հանրապետության շրջաներում անցկացվել են իրազեկման խորհրդակցություններ, որոնք երեք եզրափակվել են Ստեփանակերտում։ Ներկայացնելով կատարված փոփոխությունների փաթեթը, Ֆինանսների նախարարության հարկային վարչարարության մեթոդաբանության եւ հարկոճարողների իրազեկման բաժնի պետ Արմինե Մուսալյանն ասել է, որ 2019 թվականի հունվարի 1-ից փոփոխություններ են կատարվել հարկային օրենսդրությունը կանոնակարգող 7 օրենքներում, ինչպես նաեւ ընդունվել են նոր օրենք հարկային եւ այլ պարտադիր վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին։ Հանդիպմանը հարկ վճարողների կողմից բարձրացվել են մի շարք հարցեր։ Արցախ այցելած զբոսաշրջիկների թիվն անցյալ տարի ավելացել է 23%-ով, իսկ նոր տարվա միայն հունվարին գրանցվել է 5% աճ։ Այս մասին այսօր ասել է մշակույթի, երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Լեռնիկ Հովանեսյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Նախարարությունը գործնայություն է իրականացնում մշակույթի երիտասարդության զբոսաշրջության ազգային եւ կրոնական փոքրամասնությունների հետ աշխատանքների ոլորտներում։ Մշակույթի ոլորտում աշխատանքները հիմնականում կատարվել են ազգային մշակույթի պահպանման, հանրապետությունում մշակութային կյանքի աշխուժացման, գեղարվեստական կրթության զարգացման, Հայաստանի հանրապետության եւ Սփյուռքի հետ կապերի ամրապնման ուղղությամբ։ Հաշվետու տարում ապահովել է Արցախի թատերահամերգային կազմակերպությունների եւ անհատ կատարողների մասնակցությունը Հայաստանի հանրապետություն եւ արտերկրում անցկաց անցկացվող մրցույթներում եւ փառատոններում։ Նախարար Լեռնիկ Հովանիսյանի հաղորդմամբ անցած տարին հագեցած էր նաեւ համագործակցության նոր համաձայնագրերի ստորագրումներով։ Ստորագրվել է համագործակցության երկկողմ համաձայնագիր ԻԿՕՄ-ի հայկական թանգարանների ազգային կոմիտեի եւ թանգարանների աշխատողների եւ բարեկամների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպությունների միջև։ Այդ համաձայնագրի հիման վրա մենք համատեղ միջոցառումներ ենք կազմակերպելու, որի մեջ ընդգրկված են համատեղ ցուցահանդեսների կազմակերպում, մասնավորապես անցած տարի մենք կազմակերպեցինք ստեղծագործում են թանգարանի աշխատողները ցուցահանդեսը, որը բավականին դրվատանքի ժանացավ։ Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանի հավաքածուն համալրելու նպատակով ձեռք են բերվել նոր ցուցանմուշներ, այդ թվում 19-րդ դարավերջի եւ 20-րդ դարասկզբին ընդգրկող մոտ 17 գորգ։ Նախարարի տեղեկացմամբ շարունակվել են նաեւ բրուտագործության զարգացման ուղղված միջոցառումները։ Նարեկացի արվեստի միության հետ համատեղ Շուշում կազմակերպվել է բրուտարտ կավագործության միջազգային սիմպոզիումը, ասեմ նաև որ այս տարի դա շարունակական բնույթ է ունենալու եւ այս տարի ուղղակի ձևաչափն է փոխվելու որոշված է որ այս տարի Մտագրության զարգացման միջոցառումները անցեն կազմվելու շրջաններում։ 2018-ին մեր երկրամաս են այցելել 28558 զբոսաշրջիկ։ Նախարարը հրապարակեց 2019 թվականի նախնական տվյալները, ըստ որոնց միայն հունվարին Արցախ է այցելել 710 զբոսաշրջիկ։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ գրանցվել է 5% աճ։ Ձմեռային ամիսները զբոսաշրջության համար մեր երկրում ամենահարմար ժամանակը չէ, եւ այս թիվը հունվարի այս թիվը հույս է ներշնչում, որ որ այս տարի մենք ունենանք զբոսաշրջիկների թվի կտրուկ ավելացում։ Լեռնիկ Հովանիսյանն անդրադարձավ նաև հուշարձանների պահպանման եւ վերականգնման ոլորտում իրականացված աշխատանքների արդյունքներին։ Այսպես, 2018-ին շարունակվել են պեղումները, մասնավորապես ներքին հորաթաղ համայնքի տարածքում եւ Տիգրանակերտում։ Հուլիս-օգոստոսին շարունակվել են պեղման ատանքները Տիգրանակերտ հնավայրում, նաև օգոստոս-սեպտեմբերին շարունակվել են նաև պեղումները Նոր Կարմիրավանի մարդակերտ փոթողների բնակավայրում։ Իդեպ այս տարի մեծ ուշադրություն է դարձվելու վտանգված հուշարձաններին։ Այս համատեքստում նախարարը առանձնացրեց Շուշիի հուշարձանները։ Ինչպես գիտեք, Շուշիում քաղաքային ճարտարապետության բավականին շատ լավ առանձնահատուկ եւ հայկական քաղաքային ճարտարապետությանը բնորոշ շենքշինություններ կան, որոնք անհետաձգելիորեն կոնսերվացման եւ մասնակի վերականգնման կարիք ունեն, եւ այս տարի այդ աշխատանքը սկսելու են Ամփոփելով անցած տարում նախարարության կատարած աշխատանքները Լեռնիկ Հովանեսյանը տեղեկացրեց, որ 2019-ը լինելու է հագեցած մշակութային տարի։ Հայ դասականների հոբելյաների նվիրված կազմակերպելու են մեծարման եւ այլ միջոցառումներ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ընթացիկ ուսումնական տարում Մարտակերտ քաղաքի Վլադիմիր Բալանի անվան համար 1 միջնակարգ դպրոցն աշակերտների թվի աննախադեպ աճ է արձանագրել։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Այդ մասին մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց դպրոցի տնորեն լիդիա պետրոսյանն, նշելով, որ պաշտոնավարում է դերևս 1994 թվականից։ Այդ թվականի ուսումնական տարվա համեմատ կրթօջախի աշակերտների թիվն աճել է շուրջ 3 անգամ։ Տարից տարի դպրոցի աշակերտների քանակը իրոքոր ավելան։ Անցյալ տարի, որ դպրոցի եզրափակել ենք 604 աշակերտով, ես ուսումնականում ունեմ 670 աշակերտ։ 94 թվականը ես դպրոց եմ ընդունել 204 աշակերտ։ Մարտակերտի համար 1 դպրոցի ուսման ворակի հետևողական բարձրացման գլխավոր գործոնը արեստավարժ մանկավարժական ներուժն է։ Աշխատում են 50 ուսուցիչներ, ոչ մասնագետ ուսուցիչ դպրոցում չկա։ Ամեն առարկայից շրջանի մասշտաբով անգամ մեր հանրապետությունում լավագույն ուսուցիչներ արդեն կոլեկտիվս երիտասարդանում է թոշակառուներ անցնում են թոշակի մոտ 7-8 ուսուցիչ նոր ուսուցիչ ընդունել են աշխատանքի Կրթօջախի աշակերտներն ու շրջանավարտները հաջողություններով են վերադառնում առարկայական օլիմպիադաներից եւ ընդունելության քննություններից, եւ որ ամենակարևորն է, վերադառնում են։ Ստեփանակերտի, Երևանի բուհերում, բժշկականում, ճարտարապետականում տարբեր բաժիններում մեր դպրոցի շրջանավարտներ ընդունվում են։ Մեր աշակերտներից ունենք, որ ավարտել են, նորից եկել մեզ մոտ արդեն աշխատում են։ Բավականին հագեցած է դպրոցի ուսումնանյութական բազան։ Հունվարին մեր դպրոցում արդեն երկու հատ կաբինետ համալրվել է, մեկը արմատ կաբինետն է, արդեն երկրորդ շաբաթն է պարապմունքները, որ անցեկացում շաբաթ կիրակի օրերին, ունենք եւ նոր կաբինետ կենսաբանության, լրիվ կահավորված չի, չենք օգտագործում, բայց արդեն կաբինետը կա։ Ֆիզիկայի լաբորատորիա ունենք, համակարգչային երկու դասասենյակ ունենք։ Տարիներ շարունակ Մարտակերտի այս կրթօջախն ունի հիմնանորոգման կարիք։ Հարցը բազմիցս ներկայացվել է պատկան մարմիններին, սակայն լուծումը դեռևս մշուշոտ է։ Տնորենը նշում է, որ առավել հրատապ լուծում պահանջող խնդիրել ունեն։ Մենք Խարամատից գտնվում ենք մոտ 3 կիլոմետր հեռավորության վրա, բայց դպրոցը ապաստարան չունի։ Մեր ամենացավոտ կողմը դա է։ Նշենք, որ Մարտակերտի շրջվարչակազմի աշխատակազմի քաղաքաշինության եւ տեղական ինքնակառավարման բաժնի վարիչ Հովիկ Գյուրջյանը մեր հարցադրմանն ի պատասխան չբացառեց համար 1 դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքներն այս տարի սկսելու հավանականությունը։ Այդուհանդերձ հստակ տեղեկատվություն կփորձենք ստանալ նաեւ այլ պատկան կառույցներից եւ կանդրադառնանք առանձին ռեպորտաժով։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Լիբանանի Բուրջ Համուդ քաղաքում տեղի է ունեցել հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության հիմնադրման 101-ին նվիրված միջոցառում։ Արարողության ներկաները հետադարձ հայացք են ձգել միության մեկդարյա պատմությանը, վերաիմաստավորել նրա դերն ու առաքելությունը։ Հոմեսմանականներին խոսք է ուղղել Մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Արաչինը, բարձր գնահատելով միության գործունեությունը։ Վեապարի խոսքով Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության մասին խոսել նշանակում է խոսել ցեղասպանությունից, հայապահպանությունից, ազգային պահանջատիրությունից։ Իմաստավորելով միության 100-ամյա երթը, վեհապարն անդրադարձել է նրա գործնեության առաջնահերթություններին։ Արցախի հարաբերության անկախության ամրապնդումը պետք է հոներեց մերի կյանքին ու առաքելության օրագարքին վրա մնա առաջնահերթ։ Եժամանակ ասվիրքի հայության վերագազմաերմումը, ասվիրքի հայության վերագենսավորումը հարսյալ պետք է հոմերընդմենի ծարայության օրագարքին վրա մնա առաջնահետ մտահոգություն։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հանրապետության դպրոցական եւ նախադպրոցական հաստատություններում Այս տարեշրջանին բնորոշ հիվանդությունների պատճառով բացակայությունների ցուցանիշը 10-15% է կազմում։ Վան Նովիկովի անդրադարձը Առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային տեսչության պետ Օֆելիա Հարությունյանի հաղորդմամբ տարվա այս շրջանում վերինշնչուղիների սուրվարակիչ հիվանդությունների ցուցանիշը հասնում է բարձրակետին։ Այդուհանդերձ նախորդ տարվա համեմատ ընթացիկ տարում հիվանդների թվի աճն աննշան է։ Ներկայումս տեսչության աշխատակիցներն ու բժշկական անձնակազմը դպրոցներում եւ այլ հաստատություններում շարունակում են ամենօրյա մշտադիտարկումը։ Հանրապետության տարածքում հոշմնարկների կողմից իրականացվում է ամենօրյա անվերջ շնչողների հիվանդությունների մշտադիտարկը։ Բոլոր տվյալները ամփոփ ներկայացնում են առողջապահության նախարարությունը։ Մշտադիտարկման արդյունքում հակահամաճարակային տեսչությունում ստացված վիճակագրական տվյալները հետևյալն են ներկապահել ունենք ստացանալ բուժման մեջ գտնում են 54 հիվանդ, որից 38 երեխա է։ Հիվանդներից 14 հիվանդ գրանցում է թոքաբուր, որից 5-ը տարաբում է երեխաները։ Հակահամաճարակային կանխարգելիչ միջոցառումների եւ մշտադիտարկման շրջանակներում համապատասխան բուժանձնակազմը հանրակրթական հաստատություններում իրականացնում է ամենօրյա զտման աշխատանքներ։ Մոնիտորինգը իրականացում դպրոցներում եւ նախադպրոցական հիմնարկներում երեխաների մոտ տվյալները ներկայացնում են ներկապահին հիվանդության պատճառով բացակայում են 10% երեխաները, 15% նախադպրոցական հիվանդների բացականների թիվը շատ է, բայց հիվանդության պատճառով քիչ է։ Դպրոցներում գործում է համաճարակաբանական Այն ֆիլտր հիվանդ երեխաներին հայտնաբերում են, մեկուսացնում են եւ ուղարկում են տուն։ Այդուհանդերձ վերին շնչառական ուղիների վարակների կանխարգելման եւ բուժման առումով հանրապետության գլխավոր հակահամաճարակաբանը կրկին հորդորեց։ Խնդրում եմ, եթե ընտանիքում կա հիվանդ երեխա, թող ընտանը ժամանակին դիմեմ բժշկի, որ երեխան բուժում ստանա, նույնպես մեծերը։ Եթե հիվանդ է, ուղղակի մնացեք տանը, եւ ստացեք ձեր համապատասխան բուժումը եւ հետեւեցեք վերիշոչումների եւ գրիպի կանխարգելման կանոնները Օֆելիա Հարությունյանը հավելեց, որ երեխաների սուր շնչառական վարակիչ հիվանդությունների ի հայտ գալու դեպքում բժշկին անհապաղ դիմելու հետ մեկտեղ պետք է բացառել ինքնաբուժության մեջ հակաբիոտիկների օգտագործումը։ Փոխարենը առողջական դիմադրողականության բարձրացման նպատակով անհրաժեշտ է սննդակարգում մեծացնել հեղուկների, մրգերի եւ բանջարեղենի չափաբաժինը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Փետրվարի 8-ից 11-ը Երևանում տեղի ունեցել Հայաստանում ջյուդոյի հիմնադրման 46-ամյակին նվիրված հանրապետական մրցաշար, որին փայլուն հաջողությամբ մասնակցել են նաև Արցախցի ջյուդոյի ֆեդերացիայի սաները, վերադառնալով ոսկե, արծաթե ու բրոնզե մեդալներով։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Հայաստանում ջյուդո մարզաձևի հիմնադրման տարեդարձերին նվիրված բաց առաջնությունները դասվում են ամենահեղինակավոր մրցումների շարքին, որոնց սովորաբար մասնակցում են նաև Արցախցի մարզիկները։ Բայց ահա միշտ չէ, որ այսպիսի հաջողություն են ունենում։ Այս անգամ նրանք առաջնությունից վերադարձել են 10 մեդալով, որից 4-ը ոսկե, 1-ը արծաթե, 5-ը բրոնզե։ Ֆեդերացիայի գլխավոր մարզիչ Իվան Ազիզբեկյանը մեզ է զրույցում պատմեց, որ այս մեդալներից ոչ մեկը հեշտությամբ չի ձեռք բերվել։ Տղաները պայքարել են մինչև վերջ մրցակցությունն ուժեղ էր։ На соревнованиях участвовало более 300 человек. Борьба была довольно-таки сложной. Առաջնությանը մասնակցում էր շուրջ 300 մարզիկ։ Միայն այն, որ մրցումները սկսվել են առավոտյան ժամը 11-ին եւ ավարտվել 23-ին, արդեն խոսում է այն մասին, թե որքան դժվար ու բարդ էր այն։ Իվան Ազիզբեկյանը խոստովանում է, որ այսպիսի արդյունքն այնքան էլ սпасելի չէր։ Նախորդ տարիներին թիմը 2-3 մեդալով էր վերադառնում մրցաշարից։ Տարբեր քաշային կարգերում առաջին տեղեր զբաղեցրել են մարզիկներ Աշոտ եւ Արման Պարսյանց եղբայրները Գրիգորի Եսայանը եւ Արթուր Գրիգորյանը։ Երկրորդ տեղը զբաղեցրել Արամ Ավանեսյանը, երրորդ տեղերը գրավել են մարզիկներ Ալեքսեյ Ավանեսյանը, Հարութ Ամիրյանը, Հայկ Հակոբյանը, Սերգեյ Դանիելյանն ու Գրիգորի Հայրապետյանը։ Չնայած բոլոր գոտեմարտներն էլ ծանր էին, բայց դժվարությամբ է տրվել հատկապես Աշոտ Պարսյանցի ոսկե մեդալը։ Արդեն 4 տարի է, ինչ ես մասնակցում եմ Հայաստանում ջյուդոյի հիմնադրման նվիրված ջյուդոյի հանրապետական մրցաշարին։ Բայց ամեն անգամ ես այս մրցաշարում գրավում էի երկրորդ տեղը եւ մտածում էի, որ նորից նույնը կկրկնվի, բայց ոչ։ Ես այս անգամ արդեն կարողացա հաղթել իմ բոլոր մրցակիցներին եւ գրավել առաջին տեղը։ Դժվար էր։ Վերջին Գոտեմարտը շատ շատ էր դժվար, տևել է 10 րոպե եւ ես այդ անգամ մտածում էի, որ նորից երկրորդ տեղ եմ գրավելու, բայց կարողացա հաղթել։ Մարզիչն այս հաջողությունը պայմանավորում է վերջին ամիսներին հատկապես ֆիզիկական պատրաստության վրա կատարված աշխատանքով եւ նշում, որ առաջիկայում շարունակելու են նույն տեմպերով, փորձելով պահպանել արդեն իսկ սահմանված նշաձողը։ Յուլիա Վանյան այսօր Այժմ լսեցեք հայտարարություն Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը հայտարարում է. «Սիրելի հայրենակիցներ, հրավիրում ենք ձեզ մասնակցելու «Տյառն ընդառաջ» տոնական միջոցառմանը, որը տեղի կունենա սույն թվականի փետրվարի 13-ին ժամը 18-ին Ստեփանակերտի Փափազյանի անվան Պետական դրամատիկական թատրոնի բակում։ Ակնկալում ենք ձեր ակտիվ մասնակցությունը»: Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 3 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն, ցերեկը 7-ից 12 աստիճան տաքություն։